أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم Je, wenye maradhi nyoyoni mwao wanadhani kwamba Mwenyezi Mungu hatazidhihirisha chuki zao? ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم Na tungelipenda tungelikuonyesha hao na ungeliwatambua kwa alama zao. Lakini bila ya shaka utawajua kwa namna ya msemo wao. Na Mwenyezi Mungu anavijua vitendo vyenu. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم Na bila shaka tutakujaribuni mpaka tuwadhihirishe wapiganao jihadi katika nyinyi na wanaosubiri. Nasi tutazifanyia mtihani habari zenu. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم Kwa hakika waliokufuru na wakazuilia njia ya Mwenyezi Mungu na wakapinzana na mtume baada ya kwisha wabainikia uongofu au hawatamdhuru Mwenyezi Mungu kwa lolote na yataviangusha vitendo vyao. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم Enyi mlioamini, mtiini Mwenyezi Mungu na mtiini mtume wala msiviharibu vitendo vyenu. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن yaghfira Allah lahum Hakika waliokufuru na wakazuilia njia Mwenyezi Mungu kisha wakafa na hali ni makafiri Mwenyezi Mungu hatawasamehe makosa yao fala tahinu wa tad'u ila as-salmi wa antumul a'launa wallahu ma'akum wa lan yatrakum a'malakum basi msiregee na kutaka suluhu maana nyinyi ndiyo mtakaoshinda na Mwenyezi Mungu yupo pamoja nanyi wala hatakunyimeni malipo ya vitendo vyenu innamal hayatu dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum hakika uhai wa duniani ni mchezo na pumbao na mkiamini na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 Na anayefanya ubakhili basi anajifanyia ubakhili mwenyewe na Mwenyezi Mungu si mhitaji na nyinyi ndiyo wahitaji. na mkigeuka atawaleta watu wengine badala yenu nao hawatakuwa kama nyinyi Allahu akbar Allahu akbar La Hivyo wanadhani hawa wenye unafiki katika nyoyo zao kwamba Mwenyezi Mungu hatazifichua chuki zao wanazomchukia mtume wake na waumini. Tungelipenda bila shaka tungelikuonyesha hao wanafiki nawe ungeliwajua kwa alama zao na ungeliwajua kwa namna yao wanavyosema. Na Mwenyezi Mungu anajua ukweli wa vitendo vyenu vyote. Na hapa, bila shaka tutakujaribuni kama kukufanyieni mtihani mpaka tuwajue mujahidina wanaopigana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu katika nyinyi na wenye kuvumilia wakati wa shida na dhiki na tuzijue habari zenu za utiifu na maasi katika jihadi na penginepo. Hakika waliokufuru na wakazuia njia ya Mwenyezi Mungu na ukenda kinyume na mitume kwa inda na ukaidi baada ya kwisha wadhirikia uongofu hao hawatamdhuru Mwenyezi Mungu kwa lolote na yeye atayabatilisha yote waliyotenda Enyi mlioamini, mtini Mwenyezi Mungu katika aliyokuamrisheni na mtini mtume kwa hayo anayokuitieni, wala mtivipoteze vitendo vyenu. Hakika waliokufuru na wakazuia watu wasingie katika Uislamu, kisha wakafa nao ni makafiri, basi Mwenyezi Mungu hata wasamehe. Basi msijifanye wanyonge mbele ya maadui zenu mnapokutana nao wala msiwatake suluhu kwa kuogopa na hali nyinyi ndiyo mko juu na ni wenye kushinda kwa nguvu za imani na Mwenyezi Mungu yu pamoja nanyi kwa nusura yake na wala hatakupunguzieni malipo ya vitendo vyenu hakika uhai wa dunia ni upotovu na udanganyifu na nyinyi mkiamini na mkacha maasi na mkafanya kheri Mwenyezi Mungu atakupeni thawabu ya hayo wala hakutakini mali yenu akikutakeni na kukushikilieni basi nyinyi mtafanya uchoyo na chuki zenu zitaonekana kwa mnavyoyapenda mali hivi mnaitwa mtumie katika njia Mwenyezi Mungu aliyamrisha kati yenu wapo wanaofanya ubakhili kutoa na mwenye kufanya ubakhili hamdhuru mtu ile nafsi yake na Mwenyezi Mungu peke yake ndiye tajiri hana haja ya mtu na nyinyi ndiyo mafakiri wenye kumhitaji yeye na mkiacha kumti Mwenyezi Mungu basi takubadilishieni pahala penu wawalete watu wengine tena hao hawatakuwa mfano wenu wa kuacha kumtii